ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما Те из верующих, которые отсиживаются, не равны тем, которые сражаются на пути Аллаху Субхану Ва Та'аля своим имуществом и своими душами, кроме тех, кто испытывает тяготы. Аллах Субхану Тааля возвысил тех, которые сражаются своим имуществом и своими душами над теми, которые отсиживаются на целую степень. Но каждому из них Аллах Субхану Тааля обещал наилучшее. Аллах Субхану Тааля возвысил сражающихся над отсиживающимися благодаря великой награде, ступеням от Него прощению и милости. Аллах Субхану Ва Та'аля прощающий, милосердный. Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут, в каком положении вы находились? Они скажут, мы были слабы и притеснены на земле. Они скажут, разве земля Аллаха Субхану Ва Та'аля не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней? Их обителью станет гиенна, как же скверно это место прибытия. Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути. Таких Аллах Субхану Ва Та'аля может простить. Ведь Аллах Субхану Ва Та'аля снисходительный прощающий. Кто совершает переселение на пути Аллаха Субхану Ва Та'аля, тот найдет на земле много пристанищ и изобилия. Если же кто-либо покидает свой дом, переселяясь к Аллаху Субхану Ва Та'аля и Его посланнику, салаллаху алейхи вассалям, после чего его настигает смерть, то его награда ложится на Аллаха Субхану Ва Та'аля. Аллах Субхану Ва Та'аля прощающий, милосердный. О мусульманин мир лишь западня, что собирает топливо для ада. Предписано доступного нам дня Обязанности хиджры джихада Оставь удел надломленных судьбой Продавших рай и совесть за гроши О мусульманин, устремляйся в бой Отдай джихаду жар своей души О мусульманин, стремляйся в рай, Отдай джихаду жар своей души. Под властью куфра жизнь свою прожи, Ты разменял остаток жалких дней, Аллаху жизнь свою не посвятив, Какой удел тебе достался в ней. Остав удел обломленных судьбой, Продавших рай и совесть за гроши. О, мусульманин, устремляйся в бой, Отдай джихаду жар своей души. О, мусульманин, устремляйся в рай, Отдай джихаду жар своей души. Пройти свой путь в несчастье и лжи, Гнуть спину перед каждым палачом, К идолам грехам своим служить, Склоняясь перед вражеским мечом. Оставь удел надломленных судьбой, Продавших рай и совесть за гроши. О, мусульманин, устремляйся в бой, Отдай джихаду жар своей души. О, мусульманин, Стремляйся в рай, Отдай джихаду жар своей души. Здесь губит свет и ослепляет тьма, В мишурном блеске царствует обман, Поистине дунья для нас тюрьма, Мы призываем к битве мусульман. Поистине дунья для нас тюрьма, мы призываем к битве мусульман, Оставь удел дел судьбой, Продавших рай и совесть за гроши. О, мусульманин, устремляйся в бой, Отдай джихаду жар своей души. О, мусульманин, устремляйся в рай, Отдай джихаду жар своей души. О, мусульманин, мир лишь западня, Что собирает топливо для ада, Предписано до судного нам дня, Обязанности хиджры джихада. Оставь удел надломленных судьбой, продавших рай, совесть за гроши. О, а мусульманин, устремляйся в бой, Отдай джихаду жар своей души. О, а мусульманин, устремляйся в рай, Отдай джихаду жар своей души. Оставь удел надломленных судьбой, Продавших рай, совесть за гроши. О мусульманин, ну, устремляйся в бой, Отдай джихаду жар своей души. О мусульманин, ну, устремляйся в рай, Отдай джихаду жар своей души. О мусульманин, ну, устремляйся в бой, Отдай джихаду жар своей души. О мусульманин, مسلم в рай, отдай джихаду жар своей души.